вгамувати в своїх обіймах. Нарешті на поверхні сплеснуло щось біле. Вудлище в Ірининих руках шарпнулося, вона рвонула його на себе, знову забурунула вода, і чимала рибина забилася на поверхні. Вона зігнулася дугою, метнулася вбік, і Сергій закричав трагічним голосом Держи, хай! зірвалася. Але він встиг підхопити рибину під сакою. І стояв захеканий, неначе пробіг п'ять кілометрів, але гордий і задоволений. Судак. Грамів на вісімсот. Тепер буде юшка. А їй знову було смішно і трохи образливо за халяву але він, либонь, нічого не пам'ятав. А може, й на кілограм, ще раз виважив під саку. Ходімо, розпалимо вогонь. Вона хотіла випустити з відра маленьких сріблястих рибок, але Сергій не дав. Півтори години батожив воду. Та це ж наша мисливська здобич. А здобич випускати не можна, не буде удачі. Навіть отаких манюсіньких рибок? Навіть таких. Вона підкорилася. Зрозуміла, що він не поступиться, що тут його право і воля. І ще подумала, чи тільки тут. Поки Сергій готував дрова на багаття, вона бродила в лузі. По той бік болота і далі дибав чорногуз схожою на дядька в кацавейці, котрий оглядає покоси, або на керівника, що обдумує промову. А ким ми видаємося Чорногузові, подумала. ніки Осміхнулася, приглядалася до трави, до квітів. Усе засинало. Од усього слалися довгі тіні. Міська людина вона тут нічого не знала. Пройшло двоє жінок з ракети, пильно вдивлялися в неї. Мабуть, були трохи здивовані. Подалися майже невидимою стежкою в той бік, що й дід та баба. Довго даленіли в лузі, поспішали до своїх господ, до чоловіків, дітей. Розкажуть увечері, що блукала в лузі потороча в жовтій кофті та чоловічих штанях. Майнула в травах сіра тінь, вигинаючи спину, пішов на вечірні лови здичавілий кіт. Ірина не збагнула, що він здичавілий, покликала. І кіт просичав, показав пазурі зник у траві. Ірину кликав Сергій, мабуть, самому було нудно. За чверть години казанок з водою та картоплею висів над багаттям. Рибу Сергій почистив сам. Вона лежала збоку на чистій газеті. Сонце вже заходило, котилося в очерети на тому боці річки подумалося, що ця зелена пустеля і призначена тільки на те, аби дати йому спочинок. Тіні подовшали, предмети окреслились тоньше. Далеко за прип'яттю темніли важкі кучугури кущів, за ними ліс. Звідси кущі і ліс здавалися якимись фантастичними приземкуватими будівлями. Ірина звела над ними в думці кілька куполів, натикала шпилів і одразу ж змила той хаос. Їй щось гостро заболіло. Зінецька подумала, що вона ніякий не архітектор, і що пішла в архітектуру випадково. Вона справді вміє тільки фантазувати, а архітектура це не лише фантазії а й потреби експлуатації.